พยายามเติมไปเรื่อยๆเลยพุทโธไปเรื่อยๆดึงใจให้อยู่ในปัจจุบัน พุทโธบ้างสวดมนต์บ้าง เข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายบ้างดึงใจไว้ อย่าปล่อยให้ คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่าไปทำธุรกิจอะไรต่างๆ อยู่ทำเป็นคนว่างงานบ้างไม่ได้ตกงานต้องว่างงานอยู่ค่ะอาจารย์ แต่มันไม่ยอมวางความคิดสักทีพอสติมาก็จะหยุดได้แล้วก็แพ็คเดียวพยายามดึงมันมาเรื่อยๆค่ะใช้พุทโธดึงมันมาเรื่อยๆไม่ทำมันก็ไม่ได้นะมันชอบไหล มันไม่ชอบหยุดชอบไหลไปกับความคิดต่าง ๆ คิดแล้วคิดอีกคิดอยู่นั่นน่ะคิดแล้วรวยก็น่าคิดเหรอคิดแล้ว ก็เป็นทุกข์ก็ยังจะคิดนั่นเลยใจมันเหมือนกับลิงที่ลิงป่าต้องจับมันมาฝึกซะหน่อย จับเชือกมัดมันไว้คอยเอาไม้ตีมันเวลามันเด้อก็ตีมันหน่อย เวลามันดื้อก็อดอาหารหน่อย อดทีวีให้หน่อย อดอะไรต้องมี การลงโทษมันหน่อย มันจะได้เข็ด จะได้กลัว ต่อไปมันก็จะไม่ดื้อทำไมมันก็จะเชื่อฟังมันไม่มีพลังอืม จิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมนี้นำความสุขมาให้ฝึกที่ไม่ได้รับการอบรมนี่นำแต่ความทุกข์มาให้ มีสติแค่แป๊บเดียว ก็ยังมีความสุขเลยค่ะว่าเรามันจะเข้าข้างในไดาใช่พยายามทำเคยไปปีกเว้ๆอยู่ คนเดียวไหมไม่เคยแต่อยู่บ้านก็อยู่คนเดียวอะค่ะ ยายามเก็บตัวดึงใจเข้าข้างในอย่าปล่อยให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าดูอย่าฟังอะไร ตัดมันไปถทอศีนแปดทีวีไม่ดูไม่ฟัง ไม่ดูไม่ฟัง พวกบันเทิงมอหรสพดูแต่ ธรรมะฟังแต่ธรรมะดูหนังสือธรรมะฟังธรรมะสลับกับการเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่าไปทำอะไร ที่ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่จำเป็นก็ดูแลรักษาร่างกายให้ดูแลปัจจัยสี่ฝาดบ้านทูบ้าน หา อาหารมากิน อาบน้ำอาบท่าก็มีเท่านั้นเรื่องของร่างกายเรื่องของใจก็หยุดความคิดให้มัเดินให้มาอยู่ในปัจจุบัน อ่านหนังสือธรรมะสลับกันไป เดินจงกรมนั่งสมาธิทำกิจกรรมแค่นี้แล้วเดี๋ยวสติมันก็มา เดี๋ยวสมาธิก็มา ปัญญาก็มา ปัญญาก็เกิดจากการอ่าน การฟัง การคิดไปในทางธรรม คิดไปในทางตายรัก คิดไปในทางดินน้ำลมไฟ คิดไปในทางอสุภะ คิดไปในทางปฏิปูลอาหาร ชอบกินอาหารก็ต้องดูความเป็นปฏิปูลของอาหาร ชอบการอารมณ์ก็ต้องดูอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายหลงตัวตนก็ดูว่าเป็นดินน้ำลมไฟหรือว่าเป็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหาตัวตนไม่มีในร่างกายนี้ มีแต่ขนขนนี่เป็นตัวตนหรือเปล่า ผมนี่เป็นตัวตนหรอเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม้ามหัวใจ ตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ของที่มาในร่างกายนี้มันมาจากข้างนอกทั้งนั้น มาจากข้าว มาจากน้ำมาจากลม มันไม่มีตัวตน มันเป็นโรงงาน โรงงานหนึ่ง โรงงานที่ผลิตอาการสามสิบสองวัตถุดิบก็คือดินน้ำลมไฟใช่ไหม ดินก็มาข้าวก็มาจากดิน น้ำก็เนี่ยเรามานี่ก็น้ำเนี่ย เห็นชัดๆอยา่นะลมก็หายใจ เข้าหายใจออก ไฟก็ความร้อนในร่างกาย โรงงานผลิต พอมีดินน้ำลมไปมาผสมกันก็ได้ผมขนเล็บฟัน ถ้าเราไม่หายใจ ดูผมนี่มันจะยาวต่อไปไหมถ้าขาดธาตุดังใดดังหนึ่งขาดน้ำ ขาดลมขาดไฟขาดดินนี่ร่างกายก็หยุดทำงาน โรงงานก็ต้องปิด เพราะไม่มีสินค้าผลิตสินค้าไม่ได้ ไม่มีวัตถุดิบ โรงงานรถยนต์นี้ถ้าไม่มีวัตถุดิบ ไม่มีพลาสติกไม่มีเหล็กไม่มีอะไรมา สร้างเครื่องยนต์สร้างอะไรต่างๆโรงงานรถยนต์มันก็ต้องปิด เพราะไม่มีวัตถุดิบร่างกายนี้ไม่มีดินน้ำลมไฟมันก็ไม่มีอาการสามสิบสองเลย นั่นมันก็เป็นเพียงแต่วัตถุนั่นเองร่างกาย มันไม่มีตัวมีตนพอมันหยุดทำงานมันปิดโรงงาน มันก็แยกกันไป หรือมันก็เลือกสาราหลังนี้ออกไป หลังกระสีก็ไปที่ไม้ก็ไปที่พลาสติกก็ไปที่แยกกันไปคนตายแล้วมันก็มันก็ไปอย่าง น้ำก็ไปทางดินก็ไปทาง ลมก็ไปทางไฟก็ไปทาง พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วใจมันจะสงบเย็นสบาย แล้วมันจะปล่อยวาง ไม่กลัวความตาย ไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่กลัวความแก่ เพราะคนกลัวไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายคนกลัวไม่ได้เป็นร่างกาย คนกลัวเป็นใจ ใจผู้คิดผู้รู้ ผู้คิดผู้รู้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายคือดินน้ำลมไฟ ใจคือผู้รู้ผู้คิดจะต้องสอนใจให้ฉลาดถ้าใจได้รับข้อมูลที่ถูกต้องใจก็หายกลัว หายทุกข์ ที่ตอนนี้ทุกข์ เพราะไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ไปคิดว่าร่างกายเป็นใจใจเป็นร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นอะไรไปใจก็เป็นไปด้วย ร่างกายมันตายมาไม่รู้กี่ร่างแล้วใจมันตายไปด้วยหรอมันก็เปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเหมือนเสื้อผ้ากับร่างกายเสื้อผ้าชุดเก่าขาดไปก็เปลี่ยนชุดใหม่ คนร่างกายก็ยังร่างกายเดิมอยู่ เปลี่ยนแต่เสื้อผ้า ใจก็เปลี่ยนแต่ร่างกายไปเรื่อยๆเหมือนร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือเหมือนเราเปลี่ยนรถยนต์เปลี่ยนไปเรื่อยๆคันนี้พังก็เปลี่ยนคันใหม่ไปคนขับมันเป็นอะไรไปกับรถหรือเปล่าไม่เป็นรถเสียคนก็ คนไม่ได้เสียไปกับรถเลยพิจารณาแยกไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆ เดี๋ยวใจมันก็ปล่อยวางได้ ปล่อยได้แล้วก็สบาย ไม่ทุกข์กับมัน สลับกันคิดแล้วก็พักความคิด หยุดคิดเข้าไปในสมาธิพอคิดไปนานๆแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มฟุ้งแล้ว มันไม่คิดไปในทางทางความจริงมันจะคิดไปในทางกิเลส หรือคิดแล้วมันมันมันเหนื่อยก็ควรจะหยุดหยุดพุดโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจ นั่งหลับตาดูลมหายใจ ให้จิตได้พักได้เข้าสมาธิ พอเข้าสมาธิจิตก็สบายมีความสุขเหมือนคนทำงานเสร็จก็ต้องกลับบ้านไปทำไปกินข้าวไปหลับไปนอน พอได้พักผ่อนหลับนอนแล้ว ตื่นขึ้นมาก็มีกำลังวังชา ที่จะออกไปทำงานใหม่ไปฟันกิเลสใหม่จิตได้พักสมาธิแล้วก็ออกมาฟันกิเลสฟังความฟันความหลงด้วยปัญญา ฟันซ้ำๆซักๆ อย่างนี้นะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟอาการสาสิบสอง ไม่ว่าจะเป็นของใครก็เหมือนกันทั้งนั้นของพ่อก็อาการสามสิบสองของแม่ก็อาการสามสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่ แต่ไม่ได้เป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องตัวสามีตัวภรรยาและตัวเรา เดี๋ยวถึงเวลาก็ไปที่เดียวกันหมดไปวัดไหนจองไว้ศาลาไหน ที่โรงแรมจองได้ทำไมศาลาไม่จองเลย เตรียมจองกันไว้บ้างจะเอาจาราหลังไหน ไปประดับไป ไปตกแต่งให้มันสวยให้มันหรูเลย คนบางคนจะมาอยู่วัดนี้ก่อนจะมาบวชนี่ ต้องมาดูกุฏิกันบางคนมาสร้างกุฏิอยู่อะไรเนี่ย มาบวชสิบห้าวันสร้างกุฏิซะรู้เลย อยู่แค่สิบห้าวันบางทีเวลาศาลาเผาศพมันไม่ไปสร้างมันมั้ง จองมันไว้สิพวกมหาเศรษฐีทั้งหลาย เงินทองเยอะแยะนะน่าจะไปสร้างเมนสร้างอะไรมันสวยเตรียมไว้เวลาตัวเองตายจะได้ ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นเนาะไอ้อย่างอื่นทำไมเตรียมได้ ซื้อเครื่องบินซื้อ ซื้อโรงแรมซื้ออะไร ซื้อได้เพราะไอ้ที่เผาศพของตัวเอง ไม่ซื้อไม่เตรียมเลย าะไม่เคยคิดว่าจะตายกันเนี่ยไม่ยอมคิดกันก็เลยลืมไปถ้าไม่อยากจะเผาศพกับคนยากคนจนก็สร้างเมนของตัวเองไม่ซื้อที่ไว้ตรงไหนที่ก็ได้นะ นี่ก็ไปเผาศพไปใช้เมนของกับคนธรรมดาสามัญเป็นมหาเศรษฐีก็ไปเผาอยู่กับพวกคนธรรมดาสามัญนี่ เมนัันเดียวกันแต่อย่างอื่นไม่ได้ เวลาไปพักโรงแรมนี่ต้องพักชั้นหนึ่งห้าดาว เจ็ดดาว ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะไม่คิดถึงความตายอย่างนี้ ไม่ยอมคิด คิดแล้วกิเลสมันหด ความโลภมันหด มันจะไม่มีกำลังจิตกำลังใจหาเงินเลย พอไม่คิดนี่บ้ากันไหมหาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะกินไปสิบชาติก็ไม่หมดก็ยัง ก็ยังหากันอยู่นั่นเนพระเจ้าสอนให้เจริญมรณานุสติ จะได้ระงับความโลภได้เอาไปทำไมหาไปทำไม กินไปสิบชาติก็ไม่หมดกินก็เท่านั้นแหละ ร่างกายมันกินสิบล้านกินห้าพันมันก็อิ่มเหมือนกันแหละ ความสุขที่ได้จากร่างกายนี้เท่ากัน ปัจจัยสี่ทั้งร่างกายต้องการปัจจัยสี่ ปัจจัยสี่ของพระก็เหมือนกับปัจจัยสี่ของมหาเศรษฐี ที่อยู่อาศัยก็มีเหมือนกัน ข้าวก็มีกินเหมือนกัน เสื้อผ้าก็มีใส่เหมือนกัน ยารักษาโรคก็มีเหมือนกัน ดูแลร่างกายได้เหมือนกันมัวแต่ไป เสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกาย ความสุขทางร่างกายก็เหมือนน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยของทุกคนเหมือนกันหมด จะเติมเข้าไปกี่ลิตรกี่กี่ขวดมันก็ได้แค่แก้วเดียว กินข้าวมื้อละหมื่นกับกินข้าวมื้อละร้อยมันก็อิ่มเหมือนกัน นอนโรงแรมคืนละห้าหมื่นกับนอนใต้สะพานมันก็หลับเหมือนกันตื่นขึ้นมามันก็ ได้พักผ่อนหลับนอนเหมือนกัน ความสุขเท่ากัน แต่กลับไปเสียเวลา ขวนขวายไอ้ชนิดของการจะมาให้ความสุขกับร่างกายต่างกันพระพุทธเจ้าท่านถึงอยู่ในป่าได้นะท่านรู้เนี่ยว่าความสุขมันก็แค่นี้สำหรับร่างกายท่านอยู่ในวังท่านก็เคยอยู่ถ้าท่านคิดว่าความสุขที่ได้จากการอยู่ในวัง มันดีกว่าความสุขที่นอนอยู่ใต้โคนไหม ท่านก็ไม่ไปนอนใต้โคนไม้หรอก มีใครอยากจะนอนใต้โคนไม้ใช่ไหมแต่ท่านรู้ว่ามันความสุขเท่ากันเนี่ยเวลาพักผ่อนหลับนอนนอนตรงไหน ก็ ขอให้มันหลับเท่านั้นเนี่ยดีไม่ดีนอนในปราสาทราชวังกับนอนไม่หลับนะต้องกินยานอนหลับกันนี่นะมหาเศรษฐีนี่บางทีกินนอนไม่หลับนะต้องกินยานอนหลับถึงจะหลับ สร้าง สร้างคาราหาเป็นร้อยล้าน แต่เวลานอนพักผ่อนเอนนอนกับนอนไม่หลับขอทานนี่นอนใต้สะพานรับสบาย ร่างกายของขอทานนี่ไม่ดีแข็งแรงกับร่างกายของมาเศรษฐีดังนั้นอย่าไปเสียเวลากับเรื่องร่างกาย เรื่องปัจจัยสี่ มาเสียเวลากับใจดีกว่า ใจนี้เหมือนภาชนะที่ใส่ไปเท่าไหร่ ยิ่งใส่มากเท่าไหร่ก็ยิ่ง ยิ่งได้มากเท่านั้น ไม่มีลิมิตไม่มีขอบเขตมันมีขอบเขตก็ปรมังสุขขังนั่นแหละเอาเข้าไปเต็มที่เลยเติมความสุขให้กับใจดีกว่าความเติมความสุขให้กับร่างกาย ความสุขร่างกายก็แค่น้ำถ้วยเดียว ความสุขใจนี่เหมือนตุ่มน้ำเหมือนสระน้ำเติมเข้าไปแต่ยิ่งใหญ่มหาศาลบรมมสุข มีหลายระดับระดับสุขระดับมนุษย์ สุขระดับเทวดา สุขระดับพรมสุขระดับพระอริยเจ้ามันนี่เป็นความสุขระดับต่าง ๆ ของใจ แต่สุขของมนุษย์นี่เท่ากัน ของร่างกาย เท่ากับร่างกายของพระเจ้าแผ่นดิน ร่างกายของมหาเศรษฐี ร่างกายของขอทาน มันได้ปัจจัยสี่มันก็สุขเหมือนกันเอาเวลามาเติมสุขใจดีกว่าเพราะสุขใจอยู่กับเราไปตลอด สุขกายอยู่กับร่างกายชั่วคราว พอร่างกายตายก็จบ ต้องไปเริ่มต้นใหม่ ไปหาใหม่ ตายไปมหาเศรษฐีก็เอาเงินทองที่ตัวเองหาได้ไปไม่ได้ ไปแต่ใจ ใจถ้าไม่หา ถ้าไม่เติมความสุขให้กับใจก็ไปแบบทุกข์ ถ้าไม่ทำบุญไม่รักษาศีลไม่ภาวนาก็ไม่มีอะไรติดตัวไป ถ้าทำบุญรักษาศีลก็ไปเป็นเทวดา ไปภาวนาทำใจให้สงบก็ไปเป็นพรหมไปเจริญวิปัสสนาปัญญา เห็นตายรัก เห็นอนิจจังเห็นร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราก็ไปเป็นโสดานุ่นเห็นอสุภะก็ไปเป็นอนาคามีนุ่นเห็นแต่เห็นตัวจิต เห็นตัวจิตที่ไม่มีอะไรก็ไปนิพพาน เห็นเห็นว่าไม่มีอัตตาตัวตน เห็นว่าความสุขแท้ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในจิต ทุกอย่างมีเกิดมีดับ สุขระดับอนาคามีก็ยังมีมีเจริญมีเสื่อมนี่คือ สิ่งที่เราควรทำมาเอา ปัจจัยสี่ภายในดีกว่า ปัจจัยสี่ภายนอก พออยู่พอกินได้ก็พอแล้วพุะเจ้าถึงให้พระอยู่แบบขอทานจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเพราะต้องเอาเวลามาสร้างความสุขให้กับใจ อาหารก็บินทบาทไป ตามมีตามเกิดได้อะไรก็กินไป พอมันประทังชีพได้ก็จบละที่อยู่อาศัยก็หาไปตามมีตามเกิด อยู่ตามป่าตามเงื้อผาตามถ้ำจีวรก็หาเศษผ้าขี้ริ้วที่เขาทิ้ง ผ้าห่อศพ ไปเอามามารวบรวมไว้มาปะมาเย็บมาซักมาย้อม พอเป็นผืนก็หุ้มห่มห่มได้พอแล้วแค่นี้ปัจจัยสี่ไม่ต้องเสียเวลามาก เอาเวลามา หาความสุขทางใจ เดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะได้ความสุขระดับพรมทำใจให้ฉลาดให้รู้ทันให้เห็นตายรักในสภาวะธรรม เห็นอริยสัจสี่ ก็จะได้ ได้ความสุขทางใจได้ปรมังสุขขังจิตของพระพุทธเจ้า ตอนนี้ก็ยังปรมังสุขขังอยู่ จิตของเราปรมังทุกขัง ทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ยังทุกอยู่อ่ะ ขนาดปฏิบัติกันยังทุกข์แล้ว พวกที่ไม่ปฏิบัติมันจะทุกข์ขนาดไหน พวกที่ไม่ปฏิบัติเวลาทุกข์ก็ไปเที่ยวกันหนีความทุกข์กัน พอหยุดเที่ยวเมื่อไหร่ความทุกข์มันก็มาตามพวกปฏิบัตินี้ไม่หนีทุกข์มันสู้กับทุกข์ทุกข์นี้ต้องสู้กับมันต้องดับ ที่ทำให้เราทุกข์ก็คือกิเลสสู้กับมัน อย่ายอมแพ้มันโลภก็ต้องตัด มันมันโกรธก็ต้องตัด มันหลงก็ต้องตัด มันอยากก็ต้องหยุดไม่ใช่ไป ตามมันมันสั่งให้ทำอะไรก็ทำอันนี้เรียกว่าหนีทุกข์พอกิเลสบอกให้ เอาเหล้ามากินวิ่งไปเอามาเลย ถ้าไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวทุกข์แล้วกิเลสบอกให้หาขนมมากินก็ต้องไปแล้วถ้าไม่กินเดี๋ยวก็ทุกข์นะ ต้องสู้กับกิเลสให้ ให้มันไม่มีอยู่ภายในใจ ตายให้มันตายหมดฆ่ากิเลสเนี่ยผู้รักษาศีลนี่ฆ่ากิเลสได้ไม่บาป แต่ฆ่าอย่างอื่นบาปนะ ฆ่าคนฆ่าสัตว์บาป แต่ถ้าฆ่ากิเลสฆ่าตัณหานี่ไม่บาป เป็นบุญ การฆ่าที่เป็นบุญคืออะไร ก็คือการฆ่ากิเลส ฆ่าตัณหา ยิ่งฆ่าได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้ได้บุญมากขึ้นนะ ไม่ชอบฆ่ากันเลยชอบไปฆ่าที่เป็นบาปกันนะ นี่แหละประเด็นของชีวิตของเราก็อยู่ตรงนี้ อยู่ที่การสร้างความสุขให้กับใจด้วยการทำลายค่าศึกศัตรูของใจ ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ ก็คือกิเลสตัณหาด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนาทำทานก็ฆ่ากิเลส ตัวตนีตัวโลภอยากได้เงินได้ทองมาก ๆ ถ้าเรากำหนดไว้ว่า ต่อไปนี้ถ้าได้เงินเกิน เกินเกินล้านหนึ่งจะเอาไปทำบุญให้หมด ต่อไปมันก็จะไม่โลภหาเงินหามาเท่าไหร่ก็ให้เอาไปทำบุญ เก็บไว้ให้เก็บไว้ได้เพียงล้านเดียว ไว้พอกินพออยู่ก็พอ ต้องทำอย่างนั้นดูเลยแล้วต่อไปจะได้มีเวลาไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมได้ ถ้าไม่มีขอบมีเขตมันก็จะหาไปเรื่อยๆ จากล้านก็เป็นสองล้าน จากสองล้านก็เป็นสามล้านห้าล้านสิบล้าน มันก็แค่เป็นตัวเลขใช่อยู่ในบัญชี อยู่ในสมุดแต่ไม่ไม่รู้ชาตินี้จะได้ใช้มันหรือเปล่า ใช้ก็เสียดายใช่ไหมถ้าเอาไปใช้ก็ให้กิเลสกิเลสก็ยิ่งตัวพองขึ้นมาใหญ่ เคยกินข้าวมื้อละร้อยเดี๋ยวนี้กินไม่ได้ต้องกินมื้อละพัน ต่อไปก็กินมื้อละหมื่น พักโรงแรมก็ต้องคืนละแสนถึงจะอยู่ถึงจะนอนได้ ถ้าอย่างนี้มันก็ต้องไปหา ก็ยิ่งต้องไปหาเงินหาทองมารับใช้กิเลสใหญ่แต่ถ้าเรากำหนดเลยต่อไปนี้โรงแรมของเรานี่คือเราไม่เกินห้าร้อย อาหารีนมื้อไม่เกินสองร้อยกำหนดมันไปเลยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเอามักน้อยท่านบอกให้มักน้อยให้ใช้ให้น้อยที่สุด อาหารถ้ามื้อละห้าสิบบาทกินแล้วอยู่ได้ เอาห้าห้าสิบก็พอ ไม่ต้องห้าร้อยเสื้อผ้าชุดละสองร้อยใส่ได้ปกปิดอวัยวะได้ก็โอเคแล้วทำไมนี้เสื้อผ้ายิ่งแพงกับ กับปกปิดอวัยวะไม่ได้สิยิ่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่ยิ่งแพงใหญ่ไอชิ้นใหญ่ๆนี่ไม่มีใครใส่อย่างนี้ชอบใส่ชิ้นเล็กๆน้อยๆราคาแพง ๆ ไอบิกินี่นี่มันชิ้นเท่าไหร่ ชิ้นมีสองชิ้นเนี่ยราคาเป็นหมื่นนี่ เนี่ยกิเลสมันหลอกมนุษย์ที่เราเท่นะเราต้องใช้ทานมาเป็นตัวกำกำจัดความโลภ ต่อไปนี้จะไม่ให้มีเงินเกินหนึ่งล้าน เพราะหนึ่งล้านก็อยู่ได้แล้วกินมื้อละห้าสิบไม่ไปเที่ยวสักอย่างมันไม่มีค่าใช้จ่ายเลย เสื้อผ้า ก็เหลือเฟืออยู่แล้ว ใช้ไปจนมันตายก็ไม่ไม่หมดเลยเนี่ยตัดรายจ่ายไป แล้วก็บังคับไม่ให้มีรายได้มากเกินกว่าเทียบเท่าที่จำเป็น มันก็ไม่ต้องไปหาเงินให้เสียเวลา หามาเกินก็เอาไปทำบุญหมดไม่ไปหามาทำไมมันมันก็หยุดหาเงินได้ แล้วมันก็ไม่หวงเงิน ไม่ตนี มีมากก็จะไม่เก็บไว้ เก็บไว้เท่าที่จำเป็น ไม่ตนีก็ไม่ต้องทุกข์กับมัน คนตนีนี่หวงเงินนี่ ไปไหนไม่ได้นะกลัวเงินหาย ออกจากบ้าน ทิ้งบ้านไว้ไม่ได้เดี๋ยวกลัวขโมยขึ้น กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มีทรัพย์แต่ไม่กล้าใช้ทรัพย์เอาเงินไปฝาก ที่นู่นที่นี่ก็วิตกกังวล ดอกน้อย บ้างกลัว ธนาคารจะเจ๊งบ้างแทนที่จะมีความสุขกับทรัพย์กับต้องไปทุกข์กับการมีทรัพย์ต้องคอยดูแลนั้นหัดอยู่แบบขอทานได้สบายกินหาวันไป หาวันวันต่อวันไป ไม่มีที่อยู่ก็นอนใต้สะพานไป จะไม่ทุกข์หรอก พระเจ้าสอนให้นักปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตามมีตามเกิด แล้วไม่ให้ยึดไม่ติดเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้น หาไปใหม่หาที่ใหม่อยู่ไป แล้วจะสบายใจ เนี่ยเรื่องทำทานก็อย่างเงี้ย ทำทานเพื่อกำจัดความโลภความตนีและเวลาต้องพัดพากจากทรัพย์สมบัติต่อไปเวลาตายนี้จะไม่ไม่ทุกข์จะมีความสุข เพราะว่าไม่ไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเจ้าที่มีก็มีเท่าที่จำเป็น มีไว้สำหรับใช้ ดูแลร่างกาย ถ้าร่างกายมันอยู่ไม่ได้ก็จบไม่เอาเงินไปเป็นสาระเป็นที่พึ่งทางใจ ไม่เอาไปซื้อของพุ่มเฟยต่างๆ ให้มีความสุขใจเดี๋ยวเดียว ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอ บางคนมีรถตั้งสี่ห้าสิบคันมันไม่มีไปทำไมเวลาไปไหนก็ไปได้ทีละคันนั่นแหละรองเท้าก็มีเป็นร้อยคู่เท้าก็มีอยู่คู่เดียว ซื้อกันนักซื้อกันหนา ซื้อไปทำไม เสื้อผ้ามีเป็นร้อยชุดเยโง่หรือฉลาด ว่าจะหาเงินหาทองได้ แทบเป็นแทบตาย แล้วความสุขก็เท่ากับขอทานเนี่ยขอทานมันก็มีความสุขกับทางร่างกายร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เท่ากันแล้วแหละ ดีไม่ดี คนมีเงินมากกับเจ็บไข้ได้ป่วย คนไม่มีเงินกับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใครจะดีกว่ากัน ร่างกายอย่าไปสนใจ เอาเก็บเงินไว้เท่าที่พอดูแลมันได้ก็พอ มีมากกว่านั้นก็เอาไปทำบุญทำทานนี่ั้นมันจะโลภมันจะอยากได้ แล้วมันจะหวง แล้วมันจะเครียดกับการมีเงิน จะไปฝากที่ไหนดี อันนี้ดีไหมทำเราไปลงทุนอย่างไรดีแล้วพอไปลงทุนก็มาวิจกเรื่องสีเนี่ย ลงทุนกับบริษัทนี้มันไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเดี๋ยวก็ไปร่วมทำบาปกับเขาอีกเลย มีคนมีเงินมาถามซื้อหุ้นตัวนี้บริษัทนี้เขาฆ่าไก่นี่ไงเราบาปด้วยหรือเปล่า เราก็ได้ประโยชน์จากการฆ่าเขาใช่ไหมถ้าเราได้ประโยชน์มันก็บาปเรามีส่วนร่วม ที่สมัยนี้มันเกี่ยวดองพันไปหมดะฝากเงินในธนาคารธนาคารก็เอาเงินให้พวกบริษัทค่าเป็ดค่าไก่ไปกู้อีะมันก็ดองกันไปหมดถ้าอยากจะมีสินบริสุทธิ์ก็อย่ามีเงิน มีเงินก็แม้ก็เก็บไว้ในบ้าน ฝังมันไว้ในดินเก็บไว้ในเซฟหายก็หายไปช่างหัวมัน อยู่แบบคารวะนี่มันทุกข์จะให้รักษาศีลใหบริสุทธิ์นี่มันยาก ต้องอยู่แบบพระเนี่ยถึงจะรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วไม่มีภาระกังวลกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ใจก็ว่างมีเวลาบำเพ็ญได้เต็มที่เลย กลัวพวกมาบวชนี่แทนที่จะมาบำเพ็ญก็เดี๋ยวก็ไปทำนู่นทำนี่ไปสร้างกุฏิไปสร้างที่พักวุ่นวายอยู่นั้นอีกไม่รู้กี่ปีเนี่ย ระวังนะพวกที่จะไปบวชเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่พักกันต้องสร้างตรงนู้นต้องสร้างตรงนี้ต้องแบบนู้นต้องแบบนี้กัน หากันอยู่นั่น สร้างเสร็จก็อยู่ได้ไม่กี่วันเบื่อไป มีเรื่องอยู่ตรงนี้มีเรื่องของคนนั้นคนนี้อีกแล้วระวังนะพวกบวชเนี่ยพวกจะไปบวชเนี่ย ต้องใช้มักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดนี่เขาให้อยู่ที่ไหนมีที่ไหนอยู่หลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ไปไม่ใช่มาจู้ที่จุกจิกจ้เานู่นเอานี่ ใส่นู่นใส่นี่ ไม่ได้มาบวชเพื่อให้ร่างกายมันสบาย ถ้าร่างกายสบายอย่ามาบวชก็ตอนนี้ก็มีบ้านอยู่แล้ว เนื้อเลิกถึงคำสอนพระเจ้าที่สอนพระลูกขมูลละเซนาสนังที่อยู่ของนักบวชคือโคนไม้เรือนร้างเนื้อผาถ้ำที่ไหนที่มันสงบที่มันเงียบห่างไกลจากความวุ่นวายต่าง ๆ นั่นแหละเป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัติ อยากไปดูว่าหลังนี้มีแอร์หรือเปล่า หลังนี้มีตู้เย็นหรือเปล่าเดี๋ยวไม่จบนะมันจะหลงทางกิเลสคิดว่าพอบวชแล้วกคิดว่าจะไปฆ่ากิเลสก็กลับไปรับใช้กิเลสไปดูที่พักของพวกแม่ชีทั้งหลายวัดอโศการามนี่เป็นเหมือนบ้านจัดสรรนะ พอไปอยู่แล้วมันก็ต่อเติมสร้างกุฏิให้ พระให้ให้โยมเหมือนกันเลยพอสร้างเสร็จเดี๋ยวมาอยู่ต่อเติมมันเอา เอานู่นเอานี่มาต่อมาเติมได้ไม่หมดเอาสุขทางกายลืมว่าเรามาบวชเพื่อเอาสุขทางใจถ้าอยากจะได้สุขทางใจทางกายต้องนอนกระดีกินกระสาย จะได้ไม่มีความความวุ่นวายกับเรื่องของการ ดูแลร่างกาย พิจารณาความตายอยู่บ่อยๆ เดี๋ยวมันก็ตายแล้ว จะไปอะไรกับมันนักหนาพอให้มันอยู่ได้ก็พอ ไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ให้มันผอมแห้งแรงน้อย เราไม่ได้มาหาความสุขทางร่างกาย มาหาความสุขทางใจที่เกิดจากการภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา สติมากเท่าไหร่สมาธิมากเท่าไหร่ปัญญามากเท่าไหร่ความสุขใจก็มากขึ้นไปเท่านั้นสุขจนเป็นปรมังสุขขังเลย ไม่มีทุกข์อยู่ในใจเลย ปฏิบัติไปนี่ก็เหมือนกับเราแย่งพื้นที่ เอาความสุขไปใส่ในพื้นที่ที่เคยเป็นเป็นทุกข์เติมความสุขเข้าไปความทุกข์ก็ถูกบีบออกมา เอาความสุขดันเข้าไป ความทุกข์ก็ถูกดันออกมาเนี่ย เอาใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาดันเข้าไป ดันเข้าไป ความทุกข์ก็จะถูกดันออกมาออกมาออกมาจนกระทั่งในที่สุดไม่มีที่ให้ความทุกข์อยู่ได้เลย ถ้าทำมีกำลังมาก มีสติทำสมาธิทำปัญญาทำดันเข้าไปกิเลสตัณหามันก็ต้องออกมา ทุกข์ก็ต้องออกมาในที่สุดก็เหลือแต่ปรมังสุขถังทำได้ พระพุทธเจ้าทำมาแล้ว พระอาหารหันตสาวกทำมาแล้วพระพุทธเจ้าก็รับรองแล้ว ไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมาก ถ้าบวชแล้วปฏิบัติอย่างเข้มข้นไม่ไปเสียเวลากับเรื่องปัจจัยสี่หลักๆอยู่ที่ไหนภาวนาไปเลยนี่กว่าจะกว่าจะหาที่ภาวนาได้ อาจจะเสียเวลาไปเป็นปี ไปที่นู่นก็ไม่ชอบ ไปที่นี่ก็ไม่ชอบ หามันอยู่นั่นพอหาที่ชอบได้ ก็ภาวนาไม่ได้ กิเลสไม่ยอมให้ภาวนาเ ั้นต้องเอาทำเป็น เป็นหลัก อย่าไปเอาเรื่องอย่างอื่นเป็นหลัก เอาสติธรรมนี่เป็นหลักในผู้ปฏิบัตินี่ต้องมีสติตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆให้มันสักแต่ว่ารู้หรือรู้อยู่กับพุทโธ รู้อยู่กับร่างกาย จะรู้ว่าร่างกายเป็นอสุภะก็ได้รู้ว่าร่างกายเป็นซากศพก็ได้ รู้แบบนี้แล้วกิเลสมันหด มันหาย ความพุ่งซ่านต่างๆมันจะหายไปความสงบจะเข้ามา ต้องทำไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลกับผล ขอให้มีเหตุ แลวผลมันมาเอง ไม่ใช่วันนี้ได้ผลดี พอพรุ่งนี้ก็อยากจะให้มันได้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรพรุ่งนี้ก็ต้องทำใหม่ ต้องภาวนาใหม่ ต้องบำเพ็ญใหม่ เพียรใหม่ ผลมันค่อยๆเกิดผลของเมื่อวานนี้มันก็หมดไปแล้ว จะให้มันกลับคืนมาใหม่ ก็ต้องมีเหตุรักษาเหตุไว้ ถ้ารักษาเหตุไว้ผลมันก็อยู่ต่อไปได้ใหม่ๆปฏิบัติเรามันพอพอปฏิบัติได้ผลปั๊บก็หยุดปฏิบัติ ดีใจ หยุดปฏิบัติ พอหยุดปฏิบัติปั๊บพอจะให้มันมีผลขึ้นมา มันก็ไม่มีแล้ว แต่ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆผลที่ได้วันนี้มันก็จะอยู่ต่อไปถ้ารักษาสติได้เรื่อยๆ ผลที่ได้จากสติในวันนี้มันก็จะอยู่ต่อไป แต่พอหยุดเจริญสติปล่อยให้คิดพุ่งปุงแต่งพุ่งซ่านไป มันก็หายไปแล้วผล แล้วก็อยากจะให้ได้ผลเหมือนที่เคยได้ มันก็ต้องมีเหตุที่เคยมีถึงจะได้ผลอย่างที่เคยได้ ต้องต้องเพียรต้องพยายามต้องผลักดันตัวเอง ไม่มีใครผลักดันให้เราได้ คนอื่นผลักดันให้เรา เราก็โกรธเขาอีกเราต้องผลักดันตัวเราเอง ต้องดูพระพุทธเจ้าพระพระอรหันต์เป็นสาสาวกเป็นตัวอย่าง ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นสาวกเพราะอะไร เพราะความเพียรของท่าน เพราะความผลักดันของท่าน พวกนี้ไม่มีใครสอนไม่มีใครมาสั่ง ไม่มีใครมาคอยไล่ให้ไปภาวนา มีแต่ไล่ตัวเองให้ไปภาวนาอยู่เรื่อยๆดูขนาดอยู่ในวังยังออกมาได้ คนที่อยู่ในวังออกมาได้นี่ไม่ใช่เล่นนะ มีใครอยากจะมาอยู่แบบขอทานบ้าง มีไม่ในโลกนี้สมัยนี้คนร่ำรวยมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ที่จะออกไปอยู่เป็นขอทานนี่มีไหมไม่มีหรอกทำไมพระพุทธเจ้าท่านทำได้ เพราะท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆท่านเห็นว่าในที่สุด ความสุขของพระราชาหมากษัตริย์มันก็ต้องหมดไป เหมือนกับสมัยนี้ ที่อะไรที่ดูบายเนี่ย เมื่อก่อนเขามีรายได้จากน้ำมันเนี่ยแต่เขารู้ว่าต่อไปน้ำมันหมดี่ยยาวรายได้จากที่ไหน เขาก็ต้องหาวิธีหารายได้ใหม่ อันนี้เขาก็เลยสร้างบ้านเมืองเขาให้เป็นเหมือนกับไมอามี่เหมือนกับ เหมือนกับที่ท่องเที่ยว ดึงดูด นัก ท่องเที่ยวเข้ามา จะได้มีรายได้ทดแทนได้ พระพุทธเจ้าก็มองแบบนั้นพระเจ้าก็มองว่าต่อไปร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วจะไปหาความสุขจากร่างกายนี้ได้อย่างไรท่านก็เห็นว่าต้องหาความสุขจากทางใจแทน พอมีความสุขทางใจแล้ว ที่ร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย แก่ก็ไม่เดือดร้อน เพราะยังหาความสุขได้ถ้าเป็นความสุขที่ดีกว่าด้วยก็เหมือนกับที่ดูาบเนี่ย เดี๋ยวนี้เขาไม่เดือดร้อนน้ำมันหมดเขาก็ไม่เดือดร้อนเดี๋ยวนี้ก็มีรายได้จากการท่องเที่ยว รายได้จากคนที่ไป ไปซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆไปอยู่ที่นั่นเป็นเงินดีกันจากน้ำมันที่ น้ำมันมีวันหมดแต่นักท่องเที่ยวไม่ไม่หมดมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ถึงต้องหาวิธีเพิ่มพื้นที่ของเขาให้มีมากขึ้นพื้นที่การท่องเที่ยว ก็เลยทำเกาะเกาะเทียมเกาะเทียมนี่มันมีชายหาดเกาะนี่มันมีพื้นที่รอบเป็นทะเลเป็นน้ำเดิมนี้เขาเข้ามีแค่เจ็ดสิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นพื้นที่ชายหาดจะเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มเป็นสามสี่ร้อยกิโลเมตรนี่ความคิดของคนปัญญา สามารถที่จะมีชายทะเลเพิ่มขึ้นยาวขึ้นสามสี่เท่าของของของเดิมได้ทำให้สามารถดึงนักท่องเที่ยวที่อยากจะมีบ้านตักพักตากอากาศตามชายทะเลนี่มาลงทุนมาซื้ออยู่ได้นี้เขาไม่ต้องเขาไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำมันนะเราก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติได้ เรามีความสุขทางใจได้ ต่อไปร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ต้องเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข เหมือนกับดูบายก็ไม่ต้องอาศัยน้ำมันมาเป็นรายได้แล้ว แต่นี้เขามีรายได้จากการท่องเที่ยวนั้พยายามพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆจะได้ไม่หลงระเริงกับความสุขทางร่างกาย จะได้รีบมาหาความสุขทางใจกัน ความสุขทดแทน ต่อไปร่างกายมันจะไม่สามารถหาความสุขได้ แต่เราสามารถหาความสุขทางใจได้ตลอดเวลา ไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม หรือไม่มีร่างกายเลยก็ไม่เป็นปัญหาเลย เพราะใจสามารถหาความสุขจากใจได้เอง ไม่ต้องใช้ผู้อื่นมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนั้นก็ขอให้เอาไปพิจารณาเอาไปปฏิบัติ นะก็จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติ สาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ระโสยถาสัพพิติโยวิวัจาันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโน จตารโหธรรมวัทานติ อายุวันโอสุขังภาลัง ใครอยากได้หนังสือซีดีก็มาหยิบได้นะพอออกสตาร์ทปั๊บต้องวิ่งเลยนะ ไม่ใช่ไปตั้งหลักไปฮะนักมวยพอขึ้นเขาตีละครั้งปั๊บต้องต่อยเลย ไม่ใช่ไปลำไหว้ครูอยู่ในเวทีเลย วิ่งวิ่งขอบขอบหลบหลบหมัดก่อนก็จะเราขอไปไว้งนทำแล้วถึงแค่แบงค์ยี่สิบได้มีแต่แบงค์ยี่สิบใหญ่ก็พูดกอ๋อใหญ่กระปเป็นมาทีไรมีแต่แบงค์ยี่สิบคน่อะไรที่สขีทุกวันที่ว่าขายของอะไรเนี่ย you. how are you where you from I'm Yeah. from Hong Kong Hong Kong you were here before I was here once once I think uh, one maybe one and a half years ago oh. uh, two hmm. This is my second time here. Mm. Yes. Did you have my books in English? Yes, I did. All three books? And she gave it to me. How many books? One or two or three? She got my way and Dhamma for the asking Dhamma one. Asking. Uh, yeah, that's your pleasure. No, number two, not yet. Not your book, your book uh, My Way, mm -hmm. uh, is, um, is um, on my shelf, mm. and also at my side, at my bedside at one time mm. when I was reading it. Mm. Yes, so um, uh, they were asking, they were asked, they were saying. Uh, it was a long time that I haven't been here, and I said, "Oh, it was like I feel like you were you were with me for, for quite some time mm-hmm. because mm-hmm. of your book. Yeah, it's the same. My, my home. Right. Yes. Mm-hmm. Thank you. Good. Okay. อาจารย์สอบไปให้คนที่เขาปากมาทำบุญนะคะ That's my legs.ตะคิวมันจะเป็นตะคิวอะไรต้องให้เลือดลมมาไหลนะDo um, you have any question you want to ask? My uh, my question uh, was appeared in volume one. Uh, yes. You got the answer in volume one. Yes, okay. in volume one. Yes. Okay. And I remember last time, last time, uh, you advised me to to take more risk, to take more rest, and look after myself. Mm. Uh, I did recall, I did uh, recall your advice, mm. and I did mm. more rest than mm. before, mm. and I feel better. Mm-hmm. Yes. Uh, yes, and I'm happier. Mm. I was uh, I I have a uh, I don't know whether it's a question, but uh, I'm always wondering. Um, while I'm taking more rest and more time for myself. Mm-hmm. Uh, actually, I can still do a lot of things I can still do something to for um well for others or for or, yeah because uh, you know we spend a lot of time uh, studying learning um, and uh, you know taking all it all by myself is fair but well, I still have a lot to myself, and then I was thinking if uh, I still have the energy or I still have that spirit to to may, may not be contribute but to share uh, in in different way. Mm, and I have a feeling if I want to do something, that would be a, a, a commitment. That would be I would have to dedicate a lot of time and energy to something if I want to do set up something else. But uh, should I still do it? And is it a kind of desire or no? There too much, mm, too too much uh, thinking, thinking too much. Uh, it, it, depends on what you you want. See, if you want to do something that is not beneficial for you, then is still considered to be uh, desire, bad for you. You should do things that is really good for you. And the only thing that is good for you is to become enlightened. Mm-hmm. If anything else, it is not good enough. And it can be harmful to you instead. So you, must put your your effort toward enlightenment as your your goal first. Once you become enlightened, then you can use your enlightenment to help other people to become enlightened. Mm. Just like the Buddha did. Mm. Mm. Helping other people with other things is is not really real help. It's temporary help. Uh, having people to have food to eat or to you know to to live longer, but they eventually die anyway, and they still have to come back and reborn again. But if you help them to become enlightened, then they don't have to come back and be reborn again. So this this is the only desire that is considered noble desire, mm is to become enlightened. Other desire are considered vulgar, bad desire, because it doesn't solve the problem. Like the richest man in the world, he dedicated his wealth to the eradication of diseases like tuberculosis, malaria, polio, but when you're born, when after they gonna die anyway, without this disease, they just they just live longer. But eventually they die, and they'll come back and reborn, and then get new diseases again. So this cycle, you should terminate, not not not extend it. The way to terminate is to become enlightened. Mm. Then you teach everybody to terminate this cycle of rebirth. Once you have terminated the cycle of rebirth, you solve all the problem of the world today. The problem of the world today arises from being born. See? Once you're being born, you have diseases you have to solve, you know, like fix infant infant death. You know. Many people live no long, not more than five years, you know, and die. So you have to solve that problem to make them live longer. <clears throat> but you're going to have to use up the world resources. Eventually, there will be no resources to use. Then what are you going to live on this world when there's no, no longer any resources? <clears throat> So when there are less resources and there are a lot more people, there will be war because every country will want to look after their own citizen. Mm. Mm. Um. So if you can cut down the the rate of birth, then there will be less people. Mm. Um, I am uh, I'm doing actually I uh, I'm doing books, uh, published books, mm. but uh, it's so difficult to distribute and then I have a lot of stock. Mm. So should I just stop doing it <laughs> instead of having books uh, stocking up? Well, first of all, you have to look at the books you distribute, whether they are they are popular or not. If you give books that people don't want to read, what's the point? Mm. Mm. You should give books that people want to read. So you have to look at the demand and the supply side, not just you know just printing books out without knowing how many people want to read them. That's why you have a lot of surplus because you cannot distribute them. And nowadays there are many sources of books of the, that they can get from the internet free. You don't mm. have to mm. print anymore mm. books. Mm. mm. So if you if you print books and you cannot distribute them, you should stop, right? we don't have the ability to distribute them anymore. mm. No one know how to distribute. Because there's surplus. Everybody yeah. have so many books yeah. to read. Mm. What they need is not books. They need to practice. They have to apply the knowledge that I have learned from reading to to their life, to their to their heart and mind. This is why the the, the purpose of having books to guide people toward the practice, not just reading for reading's sake. Reading is to to lead you to practice, so you can transform yourself from being miserable to being happy once you become happy, then you can then tell people how to do it. Right now you cannot because you don't know how to do it because you're still unhappy, right? Yeah. Are you think are you ha always happy? Uh, I think I'm much happier than two years ago mm. <laughs> because I donate a lot of books. Mm. Um, I I think I the, uh, last year, last December, yeah, I donated uh, a lot of books to schools and so on. So instead of sitting in the warehouse, mm-hmm. so I feel lighter mm-hmm. and happier because more people have a chance to read a book instead of uh, sitting in the warehouse. Mm-hmm. yeah. yeah. But you can teach them how to meditate, that would be much better. Mm. Because reading books does not bring them any lasting happiness. They have to meditate in order to to get the, the more lasting happiness, the long long lasting happiness. Reading you may have some mm happiness from reading. Mm When you stop reading it's gone. Mm but if you know how to meditate, then you can always maintain that happiness. What kind of books do you distribute? Dharma books or, or educational books? We um, we publish uh, books related to design, mm. architecture, and art books, and some poetry books as well. Mm -hmm. Yeah. Uh, yeah, that's uh, almost 14 years. Mm-hmm. We kind of, uh, I think we we walk in front of many other uh, other publishers. Mm-hmm. So it makes us very difficult to uh, to introduce our books. Mm yes, with the internet, it's more difficult now. Mm-hmm. You should spend more time on your meditation. Okay. Thanks for the reminder. Yeah. <laughs> I did not succeed um, spending much time in uh, meditation. Yes. Thanks for the reminder. มีอะไรไหมหมอไม่มีไม่มีค่ะไม่มีก็กลับได้แล้ว ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเอาแล้วนะ แค่นี้แหละ พอแล้วเอาไปปฏิบัติกันพอออกสตาร์ก็วิ่งเลยนะ ไม่ใช่ไปเริ่มไปลำไปไหว้ครูอีกค่ะจะทำอย่างนั้นกับอาจารย์ ดินจงกรมนั่งสมาธิเลยที่ไหนก็ได้ อีกที่ไหนก็ได้ ลบแดดลบฝนได้เอามันละหน้าสุดหน้าจะอยู่ที่แพร่เออที่ไหนก็ได้เอามันไปก่อนถ้ามีที่ดีกว่าค่อยไปอย่าไปเสียเวลากับการก่อการสร้างที่อยู่อาศัย ดีนะคะว่าอาจารย์ไม่มีตังอะไรไม่คิดที่จะสร้างค่ะอยู่ตามมีตามเกิด เพราะมันไม่มีตังจะสร้างต้องขาดอีกเลยสักสองชุด เอาเลย